Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 2-ն է, տարվա 92-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1453 թվականի այսօրը Օսմանյան սուլթան Մեհմեդ II-ը սկսում է Կոստանդնուպոլսի պաշարումը։ Գրավում է քաղաքը մայիսի 29-ին։ 1930 թվականի ապրիլի 2-ին Հայլե Սելասիեն հրճակվում է Եթովպիայի կայսր։ 1982-ի հենց այս օրը սկսվում է Ֆոլկլենդյան պատերազմը։ Արգենտինան ներխուժում է Ֆոլկլենդյան կղզիներ։ 1990 թվականի այս օրը Երևանում գումարած ժողովում հիմնադրվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին սկսվեց քարորիա պատերազմը։ Լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի միջև Արցախա-ադրբեջանական գծի ողջ երկայնքով։ Առավել թեժ մարտեր են ընթացել Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի հարավային, Հադրուտ եւ Հյուսիսարևելյան մարտակերտ ուղություններում։ Այսօրը ծնվել են 747 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանկական թագավորության թագավոր Կարլոս Մեծը։ Նրա կառավարման ժամանակ կայսրությունը հասել է իր գագաթնակետին։ 800 թվականի դեկտեմբերի 25-ին ճանաչվել է առաջին Հյուսիսեվրոպայի կայսր։ Նրա թորը եղել է Կարոլինգների կայսրության կայսրը։ Կարլը ապահովել է արդյունավետ կառավարում եւ ձգտել կրթական բարեփոխումներ կատարել, ինչը հանգեցրեց ֆրանկյան թագավորության մշակութային աշխուժացմանը։ Իր կյանքի քաղաքական դրսևորումը Հռոմի Պապ Լեո II-ի կողմից եղել է կայսրության թագադրումը։ 800 թվականի Սուրբ Ծնունդը հիմք դարձավ արեմտյան միջնադարյան կայսրության համար։ Հռոմեա-գերմանական կայսրերի եւ ֆրանսիացի թագավորների շարքում նրան անվանել են Կարլ առաջին։ Գլխավոր նստավայրը մնաց Աախենը, մինչև 16-րդ դարի հռոմեա-գերմանական թագավորների թագավորությունը։ Արդեն իր կյանքի ընթացքում նրան անվանում էին Եվրոպայի հայր։ 1805 թվականի ապրիլի 2-ին է ծնվել։ Դանիացի գրող եւ բանաստեղծ, աշխարհահռչակ հեքիաթների հեղինակ Հանս Քրիստիան Անդերսենը։ Թեև Անդերսոնը գրել է բազմաթիվ վեպեր, թատերգություններ, բանաստեղծություններ, բայց համաշխարհային ճանաչման ու հռչակի է արժանացել առաջին հերթին իր հեքիաթների շնորհիվ, որոնք թարգմանվել են ավելի քան 125 լեզուներով։ Նրա հեքիաթները ոգեշնչել են բազմաթիվ հեղինակների, ստեղծելու բալետներ, թատերական երկեր, անիմացիոն եւ գեղարվեստական կինոնկարներ։ Կոպենհագենի ամենաանթարձակ եւ բանուկ հրապարակներից մեկը կոչվել է Հանս Քրիստիան Անդերսենի անունով։ Այն ճորնի ջուտի կանագե տոկուն զինվորիկը ստվեր ձյունեթագուհին եւ մեծերի ու մանուկների համար գրված այլ աշխարհահռչակ հեքիաթների հեղինակը։ Իր ստեղծագործական ուղին սկսել է 1829 թվականին, երբ տպագրվեց նրա հետիոտնջ ճամփորդություն Հոլման ջրանցքից Ամագերի արվելան ծայրը ֆանտաստիկ պատմվածքը։ Այն Անդերսենին հանրահրճակ դարձրեց։ Մինչև 1833 թվականը շատ քիչ բան էր գրված։ Անդերսենը թագավորից ստացավ դրամաշնոր, որով կատարեց իր առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը։ Հենց այդ ժամանակից սկսած Անդերսենը գրում է բազմաթիվ գրական ստեղծագործություններ, այդ թվում 1835 թվականին նրան համբավ բերած հեքիաթները։ Հեքիաթների հաջորդ թողարկումը սկսվեց 1838 թվականին, իսկ երրորդը 45-ին։ Այդ պահին արդեն նա ողջ Եվրոպայում հայտնի ու հրճակավոր գրող էր։ 1847 թվականի հունիսին նա առաջին անգամ ժամանեց Անգլիա եւ արժանացավ հաղթական ընդունելության։ 1840 թվականին եւ հետագա տարիներին Անդերսենը շարունակում էր վեպեր եւ պիեսներ հրատարակել, ապարդյուն փորձելով հրճակվել որպես դրամատուրգ եւ վիպասան։ Միևնույն ժամանակ նա ատում էր իրեն Փարք Բերած հեքիաթները։ Չնայած դրան նա շարունակում էր գրել նորանոր հեքիաթներ։ Իր վերջին հեքիաթն Անդերսենը գրել է 1872 թվականին Սուրբ Ծնունդին։ 1840-ի ապրիլի 2-ին է ծնվել ֆրանսիացի գրող, հրապարակախոս եւ քաղաքական գործիչ Էմիլ Զոլան։ Էմիլ Զոլան եղել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ռեալիզմի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը, նատուրալիստական շարժման առաջնորդն ու տեսաբանը։ 1897-ի ապրիլի 2-ին է ծնվել հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ Վրիժարու Սողոմոն Թեհլերյանը հայոց ցեղասպանության վերապրողը հետագայում գնդակահարել է երեք թուրքերի ներքին գործերի նախարար եւ հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Թալիատ Փաշային։ 1921 թվականի հունիսի 2-ին Գերմանական դատարանը անպարտ է ճանաչել նրան։ Թեհլերյանը պաշտպանվում էր 3 դատապաշտպանների կողմից, որոնցից մեկը դոկտոր Թեոդոր Նիմայերներ, օրենսդրության պրոֆեսոր Քիլի համասարանից, երկրորդը Ադոլֆ ֆոն Գորդոնն իրավական գաղտնի խորհրդականը, երրորդը Յոհանես Վերթաուերը իրավական խորհրդական։ Արդարացված Թեհլերյանը երկար տարիներ ապրել է Հարավսլավիայի մայրաքաղաք Բելգրադի Դալմատինսկա փողոցի թիվ 78 տանը։ 1945 թվականից հետո բնակություն է հաստատել նախ Մարոկոյում եւ ապա Միացյալ Նահանգների Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում, որտեղ էլ մահացել 1960 թվականին։ Թաղվել է Ֆրեզնոյի հայկական Արարատ գերեզմանոցում։ Ի հիշատակ Թեհլերյանի հուշարձանը կանգնեցվել Ֆրեզնոյի իր գերեզմանում, Թալինի շրջանի Մաստարա գյուղում եւ Երևանում։ 1909 թվականի ապրիլի 2-ին է ծնվել հայազգի աշխարհահռչակ քանդակագործ Խորենտեր Հարությունյանը։ Նա արարել է ոչ միայն քանդակագործության, այլ նաև գրաֆիկայի եւ գեղանկարչության ասպարեզներում։ Նրա ստեղծագործության ողջ հյուսվածքի միջով անցնող առանցքային թեմաներ կան՝ ընտանիք, մայրություն, ոչրագործություն, եղերն, պատերազմ։ 1913-ի ապրիլի 2-ին է ծնվել հայ պարուհի, երգչուհի, խորթայն Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի Արև Բաղդասարյանը։ Ծնվել է Շուշիում, ավարտել Բաքվի տնտեսագիտական ինստիտուտը։ 1940 թվականին ավարտել է Բաքվի Պարարվեստի ուսումնարանը եւ դարձել մենապարուհի։ 1937-ից 41 թվականներին հանդես եկել Ադրբեջանական խորհրդային հանրապետության երկիպարի անսամբլում։ 1938 թվականին Մոսկվայում Ավետի Գիսահակյանն արևին խորհուրդ է տվել տեղափոխվել Հայաստան։ 1941 թվականին նա դարձել է Հայաստանի Պետական ֆիլհարմոնիայի մենակատար։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին հանդես է եկել 89-րդ հայկական Թամանյան դիվիզիայի մարտիկների խրամատներում։ 1946-ից աշխատել է Արտեմի Այվազյանի ղեկավարած ջազ նվագախմբում եւ ելույթներ ունեցել Խորհրդայմիության բազմաթիվ քաղաքներում եւ արտերկրում։ Արտիստուհու հեղինակած ամենասիրված երգերից էր Նախշուն բաժին։ 1955-ից 87 թվականներին եղել է բարեկամություն երգի եւ բարի համույթի գեղարվեստական ղեկավարը։ Բեմական գործունեության 50 տարիների ընթացքում կատարել է աշխարի մոտ 70 ազգերի տասնյակ երգեր եւ պարեր։ 1961 թվականին արժանացել է Խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչմանը։ 1926 թվականի հենց այսօրն է ծնվել գերմանացի գրող Էդգար Հիլզենրաթը։ Մի քանի վեպերի եւ պատմվածքների հեղինակ է, համաշխարհային ճանաչում է բերել Նացիստն ու Վարշավիրը վեպը։ 1989 թվականին լույս է տեսել Հիզենրաթի Վերջին մտքի հեքիաթը վեպը։ 1929 թվականի ապրիլի 2-ին է ծնվել վրացի բանաստեղծ Մուխրամ Մաճավարյանին։ Այսօր ապրիլի 2-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 273 օր։